פרק ד' אם תשוב ישראל נאום אדוני, אלי תשוב, ואם תסיר שיקוציך מפני, ולא תנוד. ונשבעת חי אדוני, באמת במשפט ובצדקה, והתברכו בו גויים, ובו יתהללו. כי כה אמר אדוני לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. המולו לאדוני, והסירו עורלות לבבכם איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא כאש חמתי, ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלליכם. הגידו ביהודה ובירושלים השמיעו, ואמרו ותקעו שופר בארץ. קראו מלאו ואמרו, האספו ונבואה אל ערי המבצר. שאו נס ציונה, העיזו אל תעמודו, כי רעה אנוכי מביא מצפון ושבר גדול. עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים, נסע יצא ממקומו, לשום ארצך לשמה, ערייך תצאנה מעין יושב. על זאת חיגרו שקים, ספדו והלילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. והיה ביום ההוא נאום אדוני, יאבד לב המלך ולב השרים, ונשמו הכהנים והנביאים יטמעו. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, אכן השת השת לעם הזה ולירושלים לאמור, שלום יהיה לכם, ונגעה חרב עד הנפש. בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושלים, רוח צח שפיים במדבר, דרך בת עמי, לא לזרות ולא להבר. רוח מלא מאלה יבוא לי, עתה גם אני אדבר משפטים אותם. הנה כעננים יעלה, וחשופה מרכבותיו, כלו מנשרים סוסיו, אוי לנו כי שודדנו. כבשי מרעה לבך ירושלים, למען תבשעי. עד מתי תלין בקרבך מחשבות עונך? כי כל מגיד מדן ומשמיע אבן מהר אפרים. הזכירו לגויים, הנה השמיעו על ירושלים, נוצרים באים מארץ המרחק ויתנו על ערי יהודה קולם, כשומרי שדי היו עליה, עליה מסביב, כי אותי מראת נאום אדוני. דרכך ומעלליך עשו אלה לך, זאת רעתך כי מר, כי נגע עד לבך. מעי מעי אוכילה, קירות לבי הומה לי, לבי לא אחריש, כי כל שופר שמעת, נפשי, תרועת מלחמה. שבר על שבר נקרא, כי שודדה כל הארץ, פתאום שודדו אוהלי, רגע יריעותי. עד מתי? אראה נס, אשמעה קול שופר. כי אוויל עמי אותי לא ידעו, בנים שכלים המה, ולא נבונים המה, חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו. ראיתי את הארץ, והנה תוהו ובוהו, ואל השמים ואין אורם. ראיתי ההרים, והנה רועשים, וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי והנה אין האדם, וכל עוף השמים נדדו. ראיתי והנה הכרמל המדבר, וכל ערב ניתצו מפני אדוני, מפני חרון אפו. כי כה אמר אדוני, שממה תהיה כל הארץ, וכלה לא אעשה. על זאת תאבל הארץ, וכדרו השמים ממעל, על כי דיברתי זמותי, ולא ניחמתי, ולא אשוב ממנה. מכל פרש ורומי קשת, בורחת כל העיר, באו בעבים ובכפים עלו, כל העיר עזובה, ואין יושב בהן איש. ואת, שדוד, מה תעשי? כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקרעי בפוך עינייך, לשווא תתייפי, מה עשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. כי קול כחולה שמעתי, צרה כמחבירה. כל בת ציון תתייפח, תפרס כפיה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי להורגים.